Yo soy Taylor. La y le gustan de menores, andan en la liga mayores. Eso de atrás yo te choque, pero no te enamores. Y si uno se mete, vayan comprándole flores. Después que la pata le mejore o quizá le pasen weas peores. Se pone perversa bajo efectos los colores. Ella juega con las rolas, otro con los cargadores. Brr. Aquí las baby maleantean y metemos mano. Aquí que este se truque de brillido le pegamos. Explotamos los puteros cuando coronamos. No me hables de gramos, puros kilogramos. peligroso los techecas, colombiano y veneca. Puros compañeros llegando a la meta. Pura pegar a brillido y te lo tiro en la teta Y no es parte de la banda, no hay te respeta. Calibre 5.5 M16. La PKR sigue al mando y controlando el rey. El oro 24 calibre. Original lo que LOS usted fake. Le gustan de menores, que andan en la liga mayores. E, eso de atrás yo te choque, pero no te enamores. Y si un y se mete, vayan comprándole flores. Que puede que las patas te perforen, o quizás le bajen guas peores. Te pone perversa abajo, festo los colores. Ella juega con la rola, soto con los cargadores. En la cama te encanta que te parte me ponga puerto Piensa que mi pico y solo extiende cuando me acerco. Se me pega como ver se le pelan por insecto. Le encanta bailarme sexy hasta dejarme erecto. Soy un Ricky, Ricky Ricón. Hecho con el coti pistoleado, lo weón. Esa puta moveré lo que te tiene un don. Yo sé que si andas solo no hablará como león. Pussy, peca. Yo vengo de los cerros, de trabajo, de la yeca. Salido al mismo barrio, aún así me tiene seca. Ey, ey, ey, le gustan de menores que andan en la liga mayores. <laughs> Eso de atrás, yo te choque, pero no te enamores. Y si un loqui se mete, vayan comprándole flores. Que, que puede que la pata le perfore, o quizá le pasen huevos. Que pone perversa bajo efecto los colores. Ella juega con la brola, soto con los cargadores. Aunque Aquí tenemos yeca, así que muévelo, te checa. dice la muñeca, ferra o la discoteca. Sé que te frotea, sé que el vivo, pero feca Nosotros somos cortes pa' que sepan. Ah, ando con Disneyland y la baby donde están. Pa' los enemigos, los rifles de acá Pa' que no me hable tan, si no tan, me chingo a la que tuve en el olifán. Ah, ando con Disneyland y la baby donde están. Pa' los enemigos, los rifles de acá no Pa' que no me hable tan, si no tan, me chingo a la que tuve en el olifán ponte las posiciones. Me la tiro como no tiramos las misiones. Instalado, cero atado, pero quieres verme fome. Yo sigo siendo con el que la perrera la detone. Yeah. Ah, le gustan de menores, cantan en la liga mayores. Eso de atrás yo te choque, pero no te enamores. eso no se mete, vaya comprándole flores. Que, que, que, que puede que la pata le perfore, o quizás que se pone perversa abajo, festo los colores. Ella juega con la la soto con los cargadores. Y todos ni Ya tú sabes.